Պատարայի հացի գործարաններից մեկում աշխատում են 6 երիտասարդ հացթուղ։ Նրանց մոտ միշտ հաճելի ջերմություն կա եւ թոնրի կրակը չէ, որ ջերմացնում է այն։ Երիտասարդներն ասում, խոսում, ծիծաղում են, պատմում, թե ինչպես են իրար գտել ու սկսել աշխատել։ Լիանա Թևոսյանը թոնրատան առաջին աշխատողներից է որպես նրա առաջորդանից ելնուստը գործնելիս։ Հետո կամաց-կամաց օժ գործանողները մի կը հիմնացավ դուս եկավ, օրինակ մա դիկոն փոխարինողալ էր, եկավ նի մտած մնաց մոջան <laughs> էտի կամաց-կամաց մինի-մինի փոխարինալանք, տենց եկավ մնացավ հիմնական սենս։ Հացթուխի աշխատանքը երիտասարդների համար ապրելակերպ է դարձել։ Երկու օր աշխատում, մեկ օր հանգստանում են իրար փոխարինելով։ Դիանա Ավակյանը ժամանակին չէր երազել հացթուխ դառնալու մասին, բայց սիրել է այն։ Ասում է հաճույքով եմ գալիս աշխատանքի, համաձայն չէ այն մտքի հետ, թե թոնիրը ծերացնում է կնոջը։ Օրվա մի մեծ մասն ալ տերը մասին ժամի 3-ին կյամանք, գործի, ժամը 12-ին կինամանք տող ասինք յուրակ բշուտ ենք ամ թուրնը վառում յուրակ մեկին ենք ամ ասետ էլի արդեն ստեղ հանցու երկորտան նման տեղ ասետ է ստեղ ամիջական շփումը շատ է շենի մարդկանց նհե գողացիներին էլ շատ է համանորությունների Թոնրատան դիմաց մի մեծ ընկուզենի կա, ամառվա շոքին հավաքվում են ընկուզենու տակ, հաց պանիր ուտում, մի քիչ հանգստանում ու նորից աշխատանքի անցնում որ ստեղ ծաղկում է կան անչադարն ստե դրախտա դերում եւի մրտանալ չկոզիմ այդ մոմենտին դսեք այե քնյակ գործի քնյակ մրճխորեն տական որ դամներ սերին տղ երի ստեղ այում սեղանը տանում դեմ ենք դե դնստում փոխում կլի մեկ կայսա մեկ գնում Մեզնից ծիծաղն անպակաս է, պատմում են աշխատողներն իրար հերթ չտալով։ Պատերազմի ժամանակ էլ են աշխատել, իրենց գործն արել նվիրումով։ Այժմ էլ ժպիտով են հիշում այն 44 օրը, որի ընթացքում ցավը խորտակել են աշխատանքի մեջ, ասում է Լիանան, հերթական գինն ինչեցնելով վառվող թոնրի մեջ ստե երբեք առավոտ գործ չկլեկի, այս առավոտ կյամ ստե գործ անում։ Ամենայտակքերը որ շենը փոքյամոր հացա ամա սեսի մենակ ստեղալի երին։ Դե կնանիկ ստե հովակոլիսնելա։ Սիմի ընտանիքուն ումանքը, իսկ եթե ճիշտ ասած։ Ստե հացնելա սրքելիս, ժողոր ստե ուր եկա քեմ, ասում չմի 10 մի 10 կնանիկ, որ ստե հնստելիս կլաստա բեդնելիս, քյանս կլամորտոն, падвал Պատերազմի ողջ ընթացքում աշխատել է նաև գյուղի երկրորդ թոնրատունը։ 44-րդ թոնրատունն աշխատել է ուժերի գերլարումով, օրական 400-ից 500 հաց թխելով։ Ամբողջը դիրքեր էր ուղարկվում։ Լիլիա Ղահրամանյանն է պատմում պատերազմի ընթացքում հա, բանակին հետ հացք տխալ ծրի բայց ասի մզ ոչ մի ոչ մի դրոժն տուալ ոչ մի աղն տուալ մենակ այլեր զանգը տուալալ որ տակ հաշկանիք դե մարտունի աշայն գյուղից տեղահանված էր գնանիքներ աստը մզներ միայն ինձ եկավ հաց կրա լույսը չլեր օրը հինքեր հաց կրա բանակը մատակարարիքի Լիլիան գյուղի դպրոցում է աշխատում, 4 երեխա ունի, ասում է աշխատավարձով երեխաներին պահել չի լինի, պետք է կողքից էլ եկամուտ ունենալ։ Եթե նստիկ աշխատավարձի, իրա աշխատավարձը այդ բենի չի որ հերիքան է։ Ստիպված մի ավիլ եկամուտ է պինտի ինի չէ որ յոլակյաց։ Մենիքան որ մեր հաց ծրի է, մի աշխատավարձ են մնամա։ Արցախյան գյուղերից շատերում մարդիկ թոնիրներից քիչ են օգտվում, բայց նրանք, որոնք օգտվում են, կփաստեն, թոնրահացի համն ու հոտն ուրիշ է։ Պատարայում լավ գիտեն այդ մասին, այստեղ շուտով նաև թոնրի լավաշ են թխելու։ Անիա Բաղյան, Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։